บุ๊กทู สามสิบห้าอุตสตัดขุทเมติอุตสตัดขุทเมติ ที่สนามบินออโรปอร์ตชีออโรปอร์ตชีดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ მინდა დავჯავშნო ფრენა ათენში მინდა დავჯავშნო ფრენა ათენში นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ ეს პირდაპირი ფრენაა ეს პირდაპირი ფრენაა ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ თუ შეიძლება ადგილი ფანჯარასთან არა მწეულთათვის თუ შეიძლება ადგილი ფანჯარასთან არამწეველთათვის ดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ ჩემი ჯავშნის დადასტურება მინდა ჩემი ჯავშანის დადასტურება მსურს ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ ჩემი ჯავშნის გაუქმება მსურს ჩემი ჯავშნის გაუქმება მსურს ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะ ჩემი ჯავშნის შეცვლა მსურს ჩემი ჯავშნის შეცვლა მსურს เที่ยวบินไปโรม เที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ როდის არის შემდეგი ფრენა რომში როდის არის შემდეგი ფრენა რომისკენ ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะ არის კიდევ ორი ადგილი თავისუფალი არის კიდევ ორი ადგილი თავისუფალი ไม่ เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะ არა ჩვენ მხოლოდ ერთი ადგილი გვაქვს თავისუფალი არა ჩვენ მხოლოდ ერთი ადგილი გვაქვს თავისუფალი เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะ როდის დავეშვებით როდის დავეშვებით เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ როდის ჩავალთ როდის ჩავალთ รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ როდის გადის ავტობუსი ქალაქის ცენტრში როდის გადის ავტობუსი ქალაქის ცენტრში นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ ეს თქვენი